daarvan gelee het, het sy oudste sien Abiram gesterf, en toe hy die poortere gehang het, het sy jongste, Segep, gesterf. Dit was een ooreenstemming met die vervloeking wat die Heere dier Joosja sien van Nin uitgespreek het.